i eh, veckans Jenny och vänner så känns det som att den här gästuppställningen vi har är alldeles för lyxig egentligen. Man borde dela upp de här två gästerna på två eh, avsnitt. Mm. Två fnissiga gästerna. <laughs> Alltid fnissiga. <laughs> Sherry och Anna-Melin är här. Hej. Hej. Så grymt eh, att eh, vi äntligen fick till det här. Ja, detta har jag drömt om, att ni ska vara med eh, var och en för sig, men nu blir det någon slags eh, mega, mega avsnitt istället. Mm. Oh, cool. mm. Hur, hur mår ni idag? Bra. Ja, det är jättebra med mig också faktiskt. Hur mår mm. du? Det är fint. Det är Staffan Grade eftermiddag. Mm. Sitter mm. här och käka lite frukt och ha det gött. Mm. <laughs> Eh, ni två har liksom hittat varandra totalt har jag fattat det som. Mm. Mm. I, ja, man kan se det. I ett uh, låtsamarbete. Ja. Ni, ni, har liksom blivit ihoptussade och så ja. gick det bra. Ja, verkligen. verkligen. Det har gått mycket bättre än vad jag trodde att det skulle göra faktiskt. Jag var lite nojig i början men det har verkligen varit askul att få jobba med Anna Marina. Sen har vi också blivit så här, vi umgås ju ganska mycket. Ja. Det känns verkligen naturligt. Det är det som mm, är Det är liksom supernice, för man hade inte förväntningarna på att det skulle bli någonting annat än att, alltså jag tänkte så här, det kommer säkert bli en bra låt. Mm. mm. Och det var det jag förväntade mig. Det skulle varit jättenice också. Liksom. Men nu är det en jättebra låt och typ en ny vän och en ny exakt. arbetskamrat. Och bara så, här, <laughs> så nice. Åh, gud vad härligt. Det, här, det är ju alltså The Green Door Project, eh, mm. ett stort uh, eh, kultur, öl, eh, ah. härligt <laughs> <laughs> sammanhang mm. Eh, som vi är inblandade i allihopa lite till mans. Eh, det kommer bli en stor fest den 6 juni som vi också kommer vara med på. Mm. Eh, och det är ju den här låten då, eh, som alla har gått och väntat på. Man har fått lite teasers. Ja. Lite <laughs> som våran... <laughs> man, man, den här videon från studion. <laughs> Ja, just det. ja. man, man, kan se, man kan se er och höra om ert samarbete på eh, rodeo.net och på Space Matters. Yes. yes. Uh, men ja, vi ska få höra den snart. Men vi tänkte att vi ska liksom hålla lite på det ändå. Mm. Eh, men bara för att få lite eh, känsla för er så ska vi spela en av dina supernya låtar yes. som dök upp eh, bara igår, nej, ikväll, ja, igår. i natt. Ja, ah, igår kväll. vad va, va ska vi lyssna på? Eh, Yasuragi heter den. Instrumental låt. Så ah. bra titel. <laughs> <laughs> som jobbar med musik på Rodeo brukar alltid bli beskyllda för att vi eh, gillar yogamusik. Mm. <laughs> och eh, jag känner att det här faller inom eh, Eller hur? det man tycker om och även yogamusik. Ja, det är så mindfulness-musik. Exakt. Typ. Ja. Mm. Så bra. Hur, Tack. hur, eh, hur kom den här låten till? Det var ett tag sedan, det var ganska många månader sedan. Um, jag minns inte. Det var, jag tror att det var en så här, du vet bara när man känner att man, eller bara satt och lekte och så här. Mm. Och sen så var det jätte, jättelätt att göra den. Det tog typ kanske en och en halv, två timmar eller någonting. Du vet så när det bara så här, allting bara kommer ut jättesnabbt. Jo, skönt. Och så var det väldigt kul, eller jag tycker jättemycket om att göra så här, bara instrumentalmusik för att man utvecklas väldigt mycket som producent då. För mm. att man kan inte fylla ut med sång på något sätt. Aha, är sång ehm, liksom ett trick för att göra nej, saker bättre? <laughs> Nej, det är inte ett trick alls, men det är en helt annan grej liksom. Ja. Så det blir så här att när man bara ska liksom ge känslan man vill förmedla fast liksom, mm. ja, som att jag är Utan så här, ord. Ja. Ehm, men jag eh, ja, tycker om att lyssna på den här låten ja, faktiskt. Jag också. V vad får du för, för vibe, Sherry, när du lyssnar på den? Typ så här, alltså jag skulle kalla, jag kallar sån här musik sån här medicinmusik. För det är typ nice. bra medicin för hjärtat och hjärnan känns som. Mm. Eh, lugnande på något sätt. Ehm. Man blir inbäddad? Ja, lite. Så här, typ som meditering. Det är bra mediteringsmusik. Var du på Jazz och Ragge när du gjorde den här? Nej, jag gick efter. <laughs> men det var så drömmen om att gå. <laughs> mm. Vad va skönt, som en här affirmation. Mm. heter det? Eh, man gör låten och sen, och sen så, så, händer det. Ja, exakt. Mm, så grymt. Ja. Like, what's up? what's up with that, what's up? Tell me what's up with that, what's up, what's up? What's up with that, what's up, what's up? Uh, uh, uh, like what's up? What's up with that, what's up? tryna talk, just fuck up. Fuck up. Quit fucking with them buzzers. busters. I'm tryna call you normal. You been playing way too long. I've been smoking on that strong. In the studio too long. Blowing on that horn. I'm just tryna get that on. And I ain't tryna it. I'm tryna be honest. And the style that's right, but you know I be on it. I get you what you want, I get you what you want. Know that I will. With that Christian Louboutin, I get you that you want. Know that I will. You were shooing for first place, but I'm feeling so blue, eh. And I'm sipping the 4 day She keep playing like Blu-ray. Drop a top on that toupee, and I might cut that two day But I need me a you day, Okay. And I'm just trying to hit it. We could go up on a Tuesday. McConan, like McConan. And I'm trying to fuck while you playing with me. Why you playing with me? Girl, I'm trying to call you number, trying to call what's you number. Up? What's up with that? What's up? Tell me what's up with that? What's up? What's up? What's up with that? What's up? What's up? What's up? Line going crazy. I got two phones, one the I, one the flip. That's the one all the flips hit. <laughs> Hello. She call me when she wanna do the gymnast shit. Got her doing somersaults, Gabby Douglas backflips. So when the last time you seen the big dick? She said she like the kiss cause I got big lips and we got all that chemistry. She showed me images. Pop up, be now we limitless. It ain't gotta be real, baby, we can just pretend, though. Got a cough and wheezing every time I pass to the endo. Oh, uh, goddamn, bruh, all this sauce. Keep pad unlocked, then she pop her top. Girl, pick up the phone when I call you. First down, touchdown, I'ma go for two on you. I ain't tryna put the pressure on you. I got girls from here on Arizona, like, what's up? What's up? Yeah, what's up? What's up with that? What's up? What's up? What's up with that? What's up? What's up? Uh, uh, like what's up? What's up with that? What's up? Tell me what's up with that? What's up? What's up? What's up What's up? What's what's up? What's up? här. Bra. Ja, jag tyckte om det väldigt mycket. Vi <laughs> liksom petade in det här för vi tänkte att ni kanske skulle gilla det. Det var, ja, det var, <laughs> det var min fördom. Bra val. <laughs> det var eh, Post Malone, eh, What's Up. Eh, har, har, ni, har, du hört White Iverson, ja. Post Malone? Ja, någon gång har jag hört Alltså det är en av mina mest spelare i år tror jag. Jag tycker den är så den är bra. Jättefin. Mm. Men det var ändå mysigt att han inte var så one hit wonder. Han kunde följa upp med något. Mm. Någonting som också är bra. Liksom. Ja. Mm. Vad tyckte ni om den här lilla akustiska gitarren? Det var, jag tror jag fastnade på någon Det var jättefint faktiskt. Uh -huh. alltså, det var bra känsla över hela låten. Det var ju uh -huh. det som var mellow, som vi sa tidigare. Precis, mellow. Det är, <laughs> är, det, är, det, är det din favoritstämning uh, i musik? Ja, hundra procent. Mm. Ehm, när det känns jag, så nära. Ja, typ, nära, så, nära. intimt. Mm. Så här, lite som, som jag sa innan, medicinmusik. Mm. Yogamusik. Mm. Skönt. Jag tjatar ju alltid om att jag vill att allting ska vara mycket släpigare. Jag vill liksom sakta ja. ner all musik. Exakt. Ja. Släpigare. Släptempo. Ja, men det är ju det som vi sa, så här, love and music. Ja. Det är det. <laughs> Nej, alltså, jag är så nöjd att ni är här. Och, <laughs> <laughs> vi är helt med på tåget. Så grymt. Sherry, men du har tagit med dig någonting som inte är supermellow ändå. Nej, det är mm. lite mer hype. Vad, vad blir det? Wizkid med en låt som heter Ojo Legba. Va, va, vem är Wizkid? Wizkid är en afrikansk artist från Nigeria tror jag. Mm. Eller Ghana, jag är inte säker. Men um, han är asfet och han är typ så Afrikas mm. Drake mm. just nu. Bara såhär, leader of the new school. Typ gör mm. jättebra It's musik. Och väldigt ung också. Mm. <laughs> to studio i be hustle to work daily ojú ẹlẹ́gbà o me and siri for more dogs to do, we been hustle to work daily ojú ẹlẹ́gbà o my people dey there my people suffer Them they pray for blessing daily ojú ẹlẹ́gbà o my people dey there dem dey pray for blessing better living. jag, jag vet. <laughs> Nej, men sjukt bra verkligen. Så, så himla mjuk mm. och mysig. Exakt. Mm. Va, ni hade lyssnat på den här tillsammans innan? Nej? Vi satt mm. i bilen när vi hade varit och fotat ah, studion och då satt vi supertrångt. Alla satt i varandras knän och så oh. körde vi jättesnabbt på väg till Sonyfest. oh, <laughs> det var så <laughs> och då spelade du den jättehögt och jag bara, oh, vad är det här? Så bra. Va, vad mm. får du för känsla? Jag vill bara gå ut och gå, men det Ja. Mm. Gå. Mm. Alltså lyssna på den själv i hörlurar och sen ja. gå på väg någonstans i solen. Typ. Mm. mm. Nice. Mm. Eh, men vad, vad, skulle du säga att det här är för genre? Heter det någonting? Eh, jag tror att det är afrobeat. Mm. Eh, det typ, Jag vet inte om det är så nytt, men eh, det, är väl, det blir så populärt nu, typ, i, i alla fall ute i förorterna. Ehm, den här genren. Det, jag tycker det är typ som dancehall, fast bättre. Mm. Ja, lite dancehall-vibe. Ja, exakt. Fast mycket bättre, enligt mig. Eh, ja. <laughs> vad, hittar du, om, du vill, om man vill lyssna på det här, vad, alltså, ska man leta? Eh, jag tror det finns på YouTube, men ja, alltså när jag letar sån här musik, då hittar jag det oftast i mina kompisars bilar. Så ute i, för, ja, men som sagt, ute i förorterna, det är där liksom alla mm. kan de nya afrobeats-låtarna mm. lika mycket som alltså, här ute. Folk kanske kan de nya hiphop-låtarna. Ja. Det är typ liksom det man lyssnar på mest. Och eh, det är sån skön vibe över musiken så, ja, Sjukt det är typ bra. det enda jag lyssnar på just nu. Jag kände att jag ville gå Mm. på en klubb nu när det Ja, bara, bara är detta. Typ så mm. man, ska, Jag tar tillbaka den promenaden. <laughs> man ska typ dra till... Du kan gå, gå till, Gå till <laughs> klubben. Ja. Nej. Eh, det är en jättefin låt faktiskt. Ja, mm. du, jag vet att du har med dig ett bra tips till sen Mm. lite senare, men eh, vi Yes. sparar på det lite. Mm. Eh, det, det har blivit dags för en premiär. Vi håller lite på er supermega-premiär eh, Mm. och värmer upp, eller vad man ska säga, med Mm. en annan grym låt. Eh, med en kille som jag vet att ni båda två har eh, koll på eh, mm. sen innan. Mm. Moana. Ja. ja. Uh, <laughs> ja. <laughs> vad, va, va får ni, får ni för tankar när man säger det namnet? Alltså, han är Moana duktig. Mm, är jätte, jätteduktig. Uh, jag känner honom sen tidigare. Vi är ganska bra vänner. Vi kommer typ från samma område. Och alltså, jag måste ändå säga, att han är typ så ett geni. Så bra på allt så här, jättebra konstnär, producent, rappare, mm. sångare, mm. poet. Alltså, och så hans bara nya EP geni, e är typ. så bra. Mm, verkligen. Ja, när jag såg den här videon här för att stanna så blev jag också helt knockad och kände att så här, kan vi få någonting nytt att spela med den här killen så det det. känns det fett. Och nu händer det. Mm. Uh, är ni med? Ja. Let's go. Yeah. Vi skrev historien när vi gjorde allt igår Mali får dig känna saker som du trodde aldrig går Vi förlorar natten när vi vaknade upp så försvann ett år Om jag är Mickey baby är du Mallory, vi är på samma spår Vi är natural born killers Röker swishes, lever livet utan edges Fuck em bitches, du är bättre Inget snack, bara var, lite dom Här är jag och vi är natural born killers Yeah Saker ting gjort, det går ändå. Och gör det här stort, det går ändå. Men så fort jag är av och måste på, så åker en och två upp. Inte ens stå upp, men jag är taggad. Vi låter hela flaskan gå. Laget runt, alla här är på. Blanda på Cardi med 22, baby. Vi har ingen koll, ingen koll. Vi har ingen koll längre. Men det spelar ingen roll längre. Jag är inte fast på noll längre. Yeah, och så att slösa pengar är att slösa tid snosa, blir hög på eget, jag slösar weed Vad gör en röding hit eller en röding dit så länge du och jag är här inne? Exhalerar, släpper ut allting som du bär in mm. Vi smälter nu och kanske välter någonting här inne Skrattar så att hela huset hör men här i orten sånt gör inget vi natural born killers, röker swishes, lever livet utan edges Fuck em bitches, du är bättre, inget snack Bara va, skit i dem, här är jag Vi är natural born killers yeah. Eh. yeah, det är så många här som, som bara vill få det Kan du ta en bild, baby, ta en bild på det Skriv att den är min Kan jag sköta sitt, lägga shunon eller glömma att den finns? Du väljer Jij bent ook makker fucking met ASAP, bitch, om de dim vast. Dat hoe meer lid de volkolle interest. Twee vinger neer, maar pak het in meer gast. Eh, alle back, bitch. Eh, alle back, bitch. Yeah. Om de fucking mijn tracklist, zijn mijn wack, bitch. Yeah yeah, halla back alla yeah. 140 bränner genom Västerort, känns som det står still Försöker hitta mina skyldigheter, känns som de inte finns Det här är livets första vinst, men inte livets första match Vi rullar likadant som vi alltid gjort, med bara lite mera touch Det får kosta veckans hassel, fuck it, det får kosta tusen bucks Ingen match, ingen match, det får kosta Venus, kosta match Bli natural born killers Plug the swishes, even liggen doet de netjes. Fuck een bitches duurt beter. In je snak, maar waar, giet het dom. we natural born killers. This among us, some somebody for it. Kan het tumble, baby, tumble for Schrijf wat in de muur. Ben gaat als zit, leg je schoen en giet out the fence. Z natural born killers. Rugged swishes, nigga leave het doet aan netjes. Fuck een bitch is de better. In je snack, whatever, giet het om. Herrie, ja, we natural born killers. Yeah, we natural born för eh, Moana, Natural Born Killers. Yes, Vad säger ni? Jättebra låt, mm. verkligen. Mm. Eh, jag gillar den jättemycket. Eh, det var speciellt beatet och helt amazing. Men Moana är jätteduktig. Alltså, han He never ceased to surprise me. Säger man så? Ja, <laughs> Eller, men i alla fall, han är jätteduktig. Nej, det där blir tvärtom liksom, om det sägs. Ah, okay, jag menar, han hockar alltid mig liksom, med sin musik. Ja. Ni satt precis och kollade på någonting på mobilerna som ja, hade med honom att göra. Vad var det? Eh, hans, hans, konst. Hans konst. Mm. Jätteduktig. Var kan man hitta den? På hans Instagram tror jag. Shoutout till Moana. Sjukt bra. Men jag tänker att vi, vi bara river av premiären här nu. Mm. Uh, jag kan inte hålla mig längre från att spela er ändå. Jag får ta en liten så här, smyglyssning eh, på internet. Men nu, ja, du nu ska det hört den? Nej, men in, inte hela. Okay. Så mm, det ska bli superspännande. Vad behöver man veta innan man lyssnar? Att vi hade väldigt kul när vi gjorde den. Yes, jag håller med. Mm. Bra sagt. Mm. Hur, hur gick den till? Alltså hur gör man? Vi, när man det var helt spontant, för vi hade bestämt att vi skulle ha session. Mm. Och bara så, här, så var vi på ett annat möte mm. med Babak och Johanna Bäckman. Och eh, sen så gick de, för de behövde dra och göra andra saker. Och Johanna bara, men Melina om du vill sitta kvar på mitt kontor så kan du göra det om du vill sitta och prodda. Och jag bara, ah, jag gör det. Och så stannade Cherrie kvar och sen så bara... jo, och så, så, så kom Babak efter typ två timmar och bara, så, hur har det gått? Vi bara, ah, vi gjorde en låt. Mm. Fan, <laughs> <laughs> <laughs> ja, och eh, så här låter den. Yeah. Yes. Kommer aldrig låta dig ta Kommer aldrig låta dig även fan ni själv kunde inte nå dig Kan förstå Alltså som en eh, himla dröm. Så bra. Jag älskar det. Mm. Ni, ni satt liksom här mös och eh, korkade upp varsin öl och skålade Jag tycker att det var så fint. Ja, det här gjorde vi bra. Klirr. Förlåt att jag outade er. Nej, det är lugnt. Man måste få vara täntig. Ja, ja. Det ju, och det är ju ändå så här fredag. Eh, eftermiddag. Mm. Ja, precis. Det är after, after work mode. Ja. Nej, men hörni, så jävla grym. Uh, hur, känner, hur, känner, ni själva när ni, när ni hör den så här nu tillsammans? Alltså jag tänker såhär, drömteam. Mm, Vet du vad jag älskar med låten? Vadå? Att det finns delar där liksom vi båda sjunger och så här, nästan på, eller direkt det går efter varandra. och man hör inte vem som är vem. Men mm. det är så fina mm. melodier. Mm. Typ, Det är som jag att typ, såhär, man behöver en typ, såhär, melodi för att den andra ska bli... Alltså de behövs liksom tillsammans och då bara såhär, får man lite rysningar, mm. om man får säga så. Total harmoni. Mm. Mm, mm det är sjukt bra och så himla kul att vi fick spela den. Uh, ja, den här kommer man alltså kunna höra live mer, eller hur? På mm. den här ja, och då kommer, det till, eh, då kommer det troligtvis också vara ett, så här, ett eh, mycket längre, pampigare outro på mm. liveversionen som kommer vara fett nice att dansa till. Gåshud. Mm. Green Door Project, ja. uh, 6 juni. Ja. Kom, kom. Grymt. Uh, jag, jag, ska spela en liten snutt på en låt som läckte nu precis. Uh, det, det, här, det här avsnittet kommer ju eh, folk kunna höra, det kommer vara måndag när man lyssnar på det här antagligen. Uh, men, och då kanske det har kommit en ny härlig version med, som är färdig och allt mm. där. Men, <laughs> men vi kunde inte hålla oss för det, jag blev ja. så himla så här, bara helt tagen av det här bitet. Så det ska bara bli kul att se vad ni tycker om det. Det är Drake och Beyoncé. Yes. Baby. Can I? Baby? Yeah. Can I? Baby? Can I? Baby? Can I? Bring you to the six where I really stay. Baby? Show you why I am the way I am. Can I? Tell you what I think my biggest flaw is. Baby? I try to be consistent, but I can't. Can I? having on this moment with you right now. Baby. Tell me who the fuck you wanna be. Can I? Getting on the sense from you right now. Baby. Cause all we ever talk about is me. Can I? Before I turn the lights on. Before I turn the lights out, tell me who the fuck you wanna be. Can I? Call instead of text you on the hotline. Sometimes a nigga wanna hear your voice. Can I? See you right now, I know the sun is up. Baby. Sorry, I don't really have a choice. Can I? Never make you feel like I'm down for you. Baby. You do so much more than that for me. Can I? Finally take the time and open up to you. Baby. Cause that's the side you never get to see. Can I? Before I turn the lights on. Before I turn the lights out, tell me who the fuck you wanna be. baby. Can I? Shit, det är så beat. Mm. Baby. Alltså, jag blir helt tokig när jag hör det här bitet. Mm. Det är så fantastiskt med hennes avmätta liksom, Plus att det är så här kul att de är så kreativa och gör saker som är väldigt nya och annorlunda. Fast ja. de är så himla så här, kan jag, alltså, ah, de skulle bara kunna gå i samma hjulspår. Ja, exakt. Mm, och så här, det skulle ändå, så här, förstår du vad jag menar? Att de ja. verkligen så ändå mm, gjort någonting kreativt och nytt. Ja, det är väldigt verkligen. spännande. Och det här Fan vad jag vill att den ska vara hela låten. Ja, <laughs> jag, vet, jag, vet, jag vet, jag vet, Och det är ju, ja, säkert så kommer ju Beyoncé liksom få någon slags vass eller någonting. Det här är ju bara något läckt eh, mm. konstigt. Mm. men jag, jag tycker, jag tycker att bara det här var eh, mindblowing. Mm. Så, ja, men sist de gjorde ett samarbete, det var också jävligt fet. Så jag visste att det mm. skulle bli alltså, mm. väldigt bra. Men eh, det var verkligen till och med ännu bättre än vad jag förväntade mig. Mm. Ja, men uh, lite så här, jätteskärande, liksom, uh, återhållsamt på något mm. sätt. Uh, det gillar jag supermycket. Uh, Sherry, vi ska spela din, ditt andra låtval. Mm. Vad blir det? Um, det är Burna Boy med Soke. Vad, vad är det? Det är också en annan <laughs> afrikansk artist. uh, <laughs> från Ghana, tror jag. Mm. Eh, som är jättefet. Alltså, jag älskar den här låten. Den är helt amazing. Och beatet är bara sjukt. gbé sókè o ṣé kí n dẹ́mọ̀ fàstà ṣé kí n kí gbé sókè o ṣé kí n dẹ́mọ̀ fàstà náà mo ti lówó ìjó wà lẹ́sẹ̀ mi o náà mo ti lówó ìjó ti wà lẹ́sẹ̀ ṣé kí n kí gbé sókè o ṣé kí n dẹ́mọ̀ fàstà ṣé kí n kí gbé sókè o ṣé kí n dẹ́mọ̀ fàstà. No, no, no, no, no. you go. I never tell you me, oh, Shama. I never tell you, never tell you me, oh, Shama, Lama. I never tell you me, oh, Shama. I never tell you, never tell you me, oh, Shama, Shama. Shaking kigbe soke, oh. shaking them off faster. Shaking kigbe soke, oh. shaking them off faster. Tá mo ti lówó, ìjọba ẹlẹ́sẹ̀ mi. blessings. Shaking Kigbe sókè, shaking them off our stars. Shaking Kigbe sókè, shaking them off our stars. No, no, no, no. jẹ́ mọ̀ pé mo original àwọn ní dárígẹ́tì wọlé o àwọn dárígẹ́tì wọlé o. I never tell you mi ò ṣọmọ. I never tell you never tell you mi ò ṣọmọ lọ́mọ. I never tell you mi ò ṣọmọ. I never you never tell you mi ò ṣọmọ lọ́mọ. Kígbe sókè o, dẹ́mọ̀ pàṣẹ. Kígbe sókè o, dẹ́mọ̀ pàṣẹ. Kígbe sókè o. dem of pastor kígbe sókè dem of pastor. så fin, så lite vemodig mm. i känsla i det. Det är en annan grej som jag också älskar i musik. Mm. När det är så här, lite party men ändå Exakt. Mycket känslor ja. på samma gång. Verkligen. Eh, fan, Burner Boy började jag lyssna på typ så förra året och så här, fastnade direkt för hans speciella röst, eller hans speciella sätt att göra så här, flows på mm. med sin röst. Sen att, vi sa det innan också, att han har jättebra röst för autotune. Va, vad är mm. det som är... Han är bra på att använda autotune. Mm, ja, men verkligen. Va, va, vad tycker du är det som är speciellt med hans sätt att sjunga? Alltså just i den där låten, ni vet en Fela Kuti är typ en legendarisk afrikan. den är väldigt inspirerad utav honom och jag tror han pratar om sociala samhällsproblem och sånt. Och att kunna göra det i det här just formatet. Mm. Alltså, det är ganska nice. Det var samma sak med Whisked-låten tidigare. Att, um, det är någon sån speciell dancehall-vibe, typ flowet. Det är lite karibiskt på något mm. sätt. Men det har afrikanska, mycket afrikanska inslag i musiken. Och uh, väldigt så här, jag vet inte, alltså jag, vet inte jag kan inte sätta Ändå modernt på. Exakt, Ja, väldigt modernt. Till och med videorna. Typ, jag blir jätteglad av att se att deras videos, alltså musikvideos är gjort i Afrika, men mm. att det ser ut som så här värsta... Mm. Och jag menar inte så ändå modernt, jag menar också ja. modernt. Ja, också, nej, men det, är ändå, alltså, det är kul för <laughs> mig att se ändå, för jag har liksom aldrig varit i Afrika, men ändå se att det, det finns en musikbransch som det verkligen går bra för där ja. borta. Mm. Så, ähm, men det är också ja. alltid alltså var det än är någonstans i världen, det kan ju vara så i London, när ja. man hör att någon har lyssnat på mycket modern R&B mm. från ja. USA och sen så får man med sig en liten del av det i det som man själv exakt, gör. Exakt, som mm. man själv gör. Det är det, och verkligen. Det låter ju fantastiskt så det är fett. Mm. På tal om eh, bra på att använda autotune, så ja. <laughs> så vill du framhäva någon annan? Nej? Ja. <laughs> jag eh, såg att du gav mig en blick på att nu kommer nästa låt. <laughs> ja, <laughs> ja det blir så. <laughs> Ja, det ska, jag tänkte att vi skulle spara den, uh, ditt sista val lite och peta mm. in uh, en annan emellan. Så men på tal om just det samarbeten, när folk mm. har blivit så här, ihopfösta mm. av ett stort uh, företag för mm. att uh, göra någonting och det verkligen kan funka. Uh, här är ett annat exempel på det, Sickomob. Mm. Gillar jag jättemycket som är så här boppin. Mm musik. De och Sindien Hawk och den här norska producenten som heter Drippin har gjort en eh, låt ihop. Vi ska se vad ni uh, tycker om det. Y'all know how we rock. Big bang rolls, hoes and poles. Yeah. All we wear is foreign clothes, and we do what the fuck we wanna do. We get money once, so y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Pull up in a Bentley coupe. And you know I got on Gucci shoes. I got little bro with me hanging out the Bentley roof. I play with chopper, so don't fuck with me. Drinking on this Remy, chasing cheddar just like Chester B. Uh, niggas be too fool, don't fuck with them. Just like a shark, I'm on their ass, hoping they can swim. Fuck your wifey for no reason. She kissing on your baby after she get finished cheating with me. And then I let my bro get her. Diamond shining, jewelry glowing. Bitch, I look a little bit richer. Uh, my pockets feel a little bit thicker. Been new it shorty. Bitch, I'm that nigga. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Big bang rolls, holes and poles. Yeah, all we wear is foreign clothes and we do what the fuck we wanna do. We get money, what to you? I don't know about rules. I do what I wanna do. Catch me teed up, have my body out the roof. I'm rocking truths. Is I'm true enough for you? All designer in my closet plus my cool Catch up, homie. Don't get mad at the world. magic. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Y'all know how we rock. Ljudet. <laughs> Vad säger du, Anna-Melina? Jag gillade det där ljudet. <laughs> Fan vad kul med lite hype-musik. Det kändes mm. som att vi, vi hade såsat här ett tag och mm. bara varit supermello och haft det mysigt. Och det var nice, men mm. det, man kan behöva bli så omskakad lite. Mm. Vad, vad fick ni för eh, känsla? Mm, typ gå ut och guida. Mm, jag blev så glad, taggad. Mm. Jag mm. gillar stök, hör du? Så <laughs> jag gillar stök ja. faktiskt. Citat. Mm. Ja, men äh, ganska bra. Jag har inte riktigt vant mig vid den än. Den är ganska knäpp, liksom. Äh, lite så avig, men eh, det brukar vara sånt som man får lyssna in sig på. Typ. Som man tycker allra bäst om efter ett tag. När man inte har fattat. Eller jag är lite trög med sådana låtar. Typ när man hörde så här Lollipop med Lil Wayne första gången. Bara, vad är det här för <laughs> sjukt? och sen så kan man liksom inte sluta. Men det är så fint det där, för då blir det som att man hela tiden kan hitta så här, andra, eller som att man hittar nya saker hela tiden när man lyssnar på det. Att den så utvecklas och blir saker man inte har hört eller känt innan. Och alltså, sen så när man hör igen så är det som att man vänjer sig och typ börjar förstå ljuden. Ja. Typ. Ja, men, och så bara, liksom- oj, just det, jag, jag gillar det här. Alltså, liksom. Jag tycker att det konstigaste är efteråt sen när, när låtar är helt normala från att ha varit två ja, knäppa. Att det, nej, men sen är det normalläge. Mm. Liksom. Mm, um, det är ehm, konstigt. Ja, men alltid coolt. Mm. Nu ska du få spela ja, din låt. På tal om autotune. <laughs> <laughs> nej, men det är ehm. Little Cloud som släppte en låt igår, förrgår. Ja. Tycker jättemycket om henne. Hon är jätteduktig. Um, som heter Lilac Wine. Och den är jättefin. Hon är jättekort. Um, men så här, hon använder sin röst som vanligt på ett skitbra sätt. Och det är här, väldigt, väldigt fint. Det här kändes lite besläktat med din musik nästan. Tycker eller? du? Det tar jag som en komplimang. Ja, vad bra. Mm. Ja, men, äh, eteriskt. Eller ja, det är så fint i den här låten. Jag hörde den i morse faktiskt, första gången. Så bara, Gud, det är så, för det första så älskar jag så här, så här indiska sångerskor. Så, här. så hon har lite det där Lindgren. <laughs> Sen så lägger hon en sån mörk... Nu slags eh, spök... Eh, ja, man såg inte mina händer så det lät nog ganska konstigt. <laughs> Men, eh, och sen så gör hon så här jättefin R&B melodi i slutet och så har hon en så mörk, lite så här soulaktig. Alltså det är så, hon är väldigt duktig. Liksom. Mm. Ja. När ska det hända? Little Cloud? Ja, men det händer. Ja. Internet. <laughs> Bomb. Ja, men hon verkar så, så, som en så grym och cool person också. Mm. Man vill att det ska mm. slå stort. Uh, jag tänkte spela en låt, den är, den är lite så här tveksam, för jag vet inte, det är lite så FM-rock-känsla i den. Mm. Uh, jag tror att det kan bli värsta radiohitten. Mm. Men den har också någonting lite i sig som, som jag gillar. Alltså den, den okay. balanserar, vi får se vad ni, vad ni tycker om den. Det är en, en tjej som heter Kwame Liv. Som jag, jag tror att hon har bott i Danmark och i Sverige och på en massa andra ställen. Uh, eh, vi hittar den på Fader. Uh, vi får se vad ni tycker. Okay. Mm. Delade åsikter, <laughs> ja, men man, man känner, Jag känner mig väldigt kluven till den här låten. För att den ja. är, det, det, är någonting med hennes röst som vi pratade lite om här, att den, mm. är, den är lite forcerad och ja. äh, lite så jag vet inte. Den, mm. Jag tror att den kan tilltala väldigt mycket folk mm. på, Absolut, på radio. Eh, men eh, sen, den är återhållsam liksom hela resten av låten och ja. fin. Och jag... Alltså jag, jag ser att eh, refrängen jättes, var jättestark. Jag tyckte ja. om den jättemycket. Mm. Och att beatet var jättebra. Ja. Jag frågade ju dig innan om jag fick dissa den. <laughs> Men eftersom att jag tänkte sådär så blev det mycket bättre. Än, alltså, ja, för, men det, jag, tror att den, ja. den, har, jag tror att den har jättemycket hitpotential. Uh, ja, och, eh, verkligen. Det, det är någonting väldigt speciellt tycker jag med att så, sjunga higher och på, den, på det ordet ja, gå upp i. Det, det, mm, var, det, var, ett bra trick. Den kändes lite så här, hon lite så här Lana Del Rey-inspirerad. Ja, men typ. kanske. Mm. Fast så här mera gullig. Men tror du inte det kan gå hem? Jag tror absolut att det kommer gå hem, men kanske inte hos mig. <laughs> Fast jag älskade bitet och ja, hon, ja. det var... Det var ja. Mm. Nu, pratar, nu pratar vi inte mer om det här, nu har vi tjatat den. <laughs> <laughs> uh, vad ska ni hitta på nu framöver? Blir det mer uh, musik tillsammans? Mm. <clears throat> Ja, det blir det absolut. Vi kommer jobba ihop. Uh. Jag ska mycket. Båda mm. vi håller på med ganska stora projekt just nu. Mm. Eh, och vi ska hjälpa varandra mm. liksom, på dem. Vad är det för projekt? Mm. <laughs> så, ja. så luriga ut. Ja, typ inga labels med bara Titta typ och gnuggar Vi behöver Båda började såhär dra i skinnet på fingrarna. Um, <laughs> nej men um, jag vågar nog inte riktigt, för det var bara typ en vecka sedan jag började det. Det har bara gått så himla snabbt och effektivt. Men, Men eh, bra det, musik överlag. Bra musik överlag. Bra och mycket bra musik. <laughs> och sen ska, mm. ni ska spela en del tillsammans. Vi spelar imorgon tillsammans. Ja. Um, ehm, eh, I Malmö. Mm. På Belle Epoque. Belle Epoque. Är det första gången? Nej. Som? Som ni står på scen ihop? Mm. Spännande. Yes, det kommer bli jättekul. Och hur ser sommaren ut? Ska ni ut på massa festivaler? Ja. Ja, säkert. Ja men alltså, det kommer vi göra. Men... Um... Man får hålla utkik helt enkelt. <laughs> ja, mm. exakt. Nej men det kommer bli jättebra. Bra sommar. Jag ser fram emot den här sommaren jättemycket. Sherry, vi fick ju spela din uh, låt uh, ja. Tabanja ja. Uh, för några månader sedan och har liksom det mest lyssnade avsnittet någonsin <laughs> på grund av det. Tror jag. Det var en massa andra bra låtar också. Uh, Babak Tack Spelare, uh, ehm, Shoutout to Babak. Som sitter här och lurar i, i, i samma rum som oss. Uh, när, när kommer den komma? När får man liksom... Den kommer snart, väldigt Köpa snart. Mm. Um, det ska bli kul att få släppa den. Ja. Um, den blev ju jättehype efter att folk fick höra den här. Och det är skitmycket folk som har frågat mig och grejer. Mm. Men det kommer snart. Vi hörde ju någon story om en lillebror som eh, hade ja. skrivit den på sin mobil. Eller <laughs> vad var det? um, jo, det är så... <laughs> Mm. det händer, vad ska man göra? Mm. Den är, han tyckte ju om den så jättemycket så han snodde den på min dator. Och, Cellphone version. <laughs> och sen eh. bara så spelade den i aulan i skolan hela tiden. Typ. <laughs> men, det, <laughs> Gulligt. Men, men, det är liksom det, det är din nästa stora, eh, ditt stora släpp. Är det någonting annat på gång ehm, snart? Eh, det är med Anna Melina. Typ. Ja. Det är typ mm. det. Det ska bli kul. Ja, jag tror att vi båda har, har mycket eh, mm. annat, men att vi liksom har verkligen så här, försökt fokusera på det här eh, mm. projektet så här, mm. helt ut, Exakt. den här perioden. Liksom. Vilket har gynnat sig, tycker jag. Jag med. Så mm. kul. Och så himla himla grymt att ni var med idag. Eh, Tack, Tack så jättemycket. Att vara här. Ja. Bästa, bästa avsnittet. Vi kommer tillbaka. kom tillbaka snart. <laughs> Okay. Ja, <laughs> absolut. Hej då. Hej då. Hej. Thank